pli fortigi la postajon. Ni iam parolis citie en la esperanta retradio pri la gravezzo pli fortigi muscoloin por havigo de bona sano. Hodio ni iom pensu pri la gravezzo de la plei grandai muscoloi en la homa corpo, cae pri ilia contribuo alla corpa stabiligio, al equilibro, cae al sana maliunigio. Ili estas la homa postajo, la sidvangoi, cetere tre curiosei esprimoi por nomi tion anatomian detalon en esperanto. La gluteoi estas essence gravae por la sendependa vivo. Exemple, ciam oni veturas per metro, au ciam oni starigias de sur la necesseia pelvo. Longa tempo en sidado mal bon faras alla tuta corpo, cae povas aparte malfortigi la gluteoin. Oni nomas tion mortinta pugo. Multae homoi kiwi frequentas gimnasticeioin tamen neglectas specifain exersoin kiwi favoras ilin. Principe maliunae homoi devas attenti pri tiu corpo parto. La gluteoi estas facte gruppo de tri muscoloi cioi funccias cune. Oni usas ilin por sedigi, starigi, pasci, curi, salti, cae levi pesaen obiectoin. Ili helpas stabiligion de la pelvo, cio preventas genuoin cae lumbain doloroin lesoen en la gamboi cae en la maleoloi. Fakte, ili estas parto de amplexa strukturo kiu subtenas la malantauan parton de la corpo de la piedoi gis la collo. Se la gluteoi estas malfortai, tio tro chargas alien muscoloin, cae curbigas la truncon. Pro tio, homoi faridias malpli memfidei pri siei movoi, cae tio povas causi falloin. Ne la grandezo de la postajo montras ciula gluteoi estas fortai. Plei accurate, oni povas taxi per la movoi. Exemple, se la coxoi balancidias de unu flanco alla alia, au et se la tuta corpo iom balancidias dum piedirado, Iem, tio povas esti indico prie malfortae gluteoi, anca la malfaziletso por cauri, por starigi de surseggio, au por supreniri au malsupreniri stuparoin. Ciel plifortigi la postagion? Compreneble, per corp corpexertsoi, ripeti caurijadon, cun au sen levado de pesiloi, levi la coxoen post cuscigio, supren cae mal supren niri stupoin, piediri malantauen principe sur declivo, frapi la aeron per la piedoi, antauen cae malantauen, stari dum iom da tempo sur unu sola piedo. Estas belle pensi che la homa corpo esas harmonia tutajo tiel che ciu gia parteto funccias cun labore cun la tuto. En simila maniero devas funccii la homa socio.